Ai. Ei, fiotito. Hoje eu tô embrasadito. ah. Ei. Ô, fala aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá. Olha o fiote novamente. Ei. Ei. sentadinha, a novinha, dá, dá, dá, dá na quicadinha, a novinha, dá gatinha, novinha, dá, dá, dá, dá, sentadinha. Olha lá, esse bagulho tá foda, velho. Eita, Bahia, vixe, Bahia. Eita, Bahia, vixe, eita, Bahia. Quer ficar louquinha, então bebe novinha, sem tocar latinha. Caladinha, sem tocar latinha. Caladinha, sem tocar latinha. Ai. Na tremidinha rebola bundinha, na tremidinha rebola novinha, na tremidinha dá uma quicadinha e dá, dá bundinha tremidinha, rebola bundinha, na tremidinha, rebola novinha, na tremidinha dá uma quicadinha e dá, tá dá, bundinha. É sentadinha, a novinha, dá, dá, dá, dá, na quicadinha, a novinha, dá, oi, oh, dá na sentadinha, a novinha, dá, dá, dá, dá, na quicadinha, a novinha, dá, dá, dá, dá, dá. Tá no pique da Bahia, ei. Quem é modinha da bundinha. Nós tem moral de cria. Nós cria, vocês copia. Você acredita? Tipo vavá dog dog, mano. Vavá Na sentadinha, a novinha. Da, da, da, da. Na quicadinha, a novinha. Da, oi, da. Na quicadinha, a novinha. Da, da, da, da. Na sentadinha, olha. Esse bagulho tá foda. Eita Bahia, ei, é, vixe Bahia. Eita Bahia, vixe, eita Bahia. Quer ficar louquinha, então bebe novinha sem tocar latinha. Caladinha sem tocar latinha. Caladinha sem tocar latinha. Na tremidinha rebola bundinha, na tremidinha rebola novinha tremidinha dá uma quicadinha e nada bundinha. Na tremidinha rebola bundinha, na tremidinha rebola novinha, na tremidinha dá uma quicadinha e nada bundinha. Sentadinha, novinha, dá, dá, dá, dá na quicadinha, a novinha, dá, oi, oh. dá na sentadinha, a novinha, dá, dá, dá, dá na quicadinha, a novinha, dá, dá, dá, dá, dá. Tá no pique da Bahia. Quem é modinha é da bundinha. Nós tem moral de cria. Nós cria, vocês copia. Você acredita? Tipo, vavá, dog dog, mano.